Atzaldeon. Atzaldeon. Atzaldeon. Atzaldeon. Berot dute azioa jo. Mm? Indi hau mikrofonu piztu baino lehen ordu erdiko zailo bat. Atxele bat. Bai, bai. Eta... Sakona atrestia. Bai. Gero aldiri berua da sexuala. E, sexuala zer da? Txorta asuntu... Eh, oh, hori. Bai, bueno, bai. Bai, bai, bai, <laughs> bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Oingoz, ez gana atreitzen ezaten, mikrofonu... Antenan, ene zindan atxelea bat indi, Ba, bai. Mikrofonu horri bai, baina itxungitea. Itxungitea. Itxungotu, eta. Mikrofonu itxite itxungotu, eta bai. ja, bai. dan librek. Bai, Hor dan eh? libre. Hor bai libre. da irrati libre. Hau ez da irrati libre. Hau libre. Hau ez da Hau ez da irrati libre. Hau ez da irrati libre. Hau ez da libre. Hau ez da libre. Irratiba de aquel eta libra libra en el micrófono itzel dute. Pero eongo beste asunto bat, gu mikrofonu gireki, FM ti bakarri bota, oin gu aitzeko probabilitate inorre kontrako estar xeitzeko probabilitate oso bajudek, baino hortziok. Bueno, peligroso de verdad. Peligroso de oso peligroso de. Eh. Ruleta rusa. Regenik. Eh. Prole, proleta rusa. Es, Ah, ruleta rusa. Eh, genisa, hori zatik este baino esaldi ba hain, ausartako llegeta. Eh, el dira ona esaten uzatik es, es, es, es, es. ¿Cómo va a ser la ustalar Libre? ¿No es diciendo de aquí? Ahí va la hostia. Añaré dicen en hartzemake ya. Dai, hori de camiseta vesela. Dai, Libre, bo. Camiseta <laughs> bezala eh? Camiseta hartzek eh, eh. Revolution da, Herriko Karke eh? ondi. Ba, ba. Born to be free. Eh? La resca funciona txaldu. Adibidez, modan eh, ziok, moda, erdi modan beti hondek, eh, hort nahiko eh, usako banderie, bandero, bai. banderolie jartzi, bai. paparrin, o... Igual... Usako, oinatin ziok, ez? Bai, usako. usako, baino arbat hartien da, usako... usako hori jartzi, paparrin, da, ez hon alde. Zanek, justu kontra egon. Ah. Hori izte hori izte Alde batea harri pasatzeak. Eh, bai, alde bat epazatzek, hi jartzen hori ze aldea, karkizmo aldea. Bai, bai, karri. <laughs> Baina karkizmo aldea, baina besta aldea, ez? Ez ez. Zia, baina, hi eh, ez? Hmm. Zer, hame jende asko zeok, entzulin hartin, basein ez da gitena bere bizilekin. Ta, da, ez, baina, isean abazaki, da gainean, ez ezan goiat, mm. nere ustez entzulien euneko larota martik gora, ze bai, ultarra beteta bera jendia. Bai, baina, baxaletik. Ah, hori, bai. Eh, ba, agendia, no. Mi agenda nestea saltzen nire barruko gustasuna, ta ni ustiat hor dago la problema. Gustasun gu gaitu, gu gaitu ideak ematen adibidez, jendi geldi gu, a, ba, sos hartzeko aizi hartzeko, ferrati batean junto orain gero si, gaso jek. Aurrego mm, intentoa da nuan, eh? Ah, bai, eh? Bai, bai, bai, intentoa da nuan, ez ginea lortu. Eta, Lelego de recha, eh? Ferrati batean jutia, Orduan, I, adibidez, ba, uh -huh. usan kontra baldin modu, usan kontra, estatu batu en kontra baldin modu, ba, horrekin kamizita ibiltzie, o, uh zuri laguntzeko gaude, o... Ostia hori hona, eh? Ba, erten horrekin, erten horrekin, eta Ostia. eta ez, baina iba revolutionekin da, and eh, born to be wild, wild, basatia. Ah, ah, ja, ja, ja. Kamiseta egin gezurre, gezurre, gezurre, gezurre saltzia, eh? Bara, konda atan da atzaban ez, ara? Kamizita nola, mestu ba, berdun, mm -hmm. ba, Naztu. Kamiseta mundu naztu india. <laughs> Kamiseta, t-shirta, kamiseta, kamiseta gintziek mundu naztu indi. Lehen nazgen. Bai, Den eko naztu espazion. Oin. Arrotu. Naztu ah, eta arrotu. Naztu eta arrotu bide batea. Bai, bai, bai. Ba. Bai, bai, bai. Bueno. Uh, Atzalde hon. Ah, ah, oina, oinazte, oinazte, pro Ah, bueno, ya está. Se ah, O sea, ¿dónde que le tengo ofien? Vale, eh, bai, bai, claro. Cantúa. Cantúa eh? rotarico chorradac. Mm. Ah, está bien, se ha hartuite. Hmm? atzaldeon atzaldeon Hola azaltzek beti leku bai. batea. Bai, bai, atzaldeon hon. Ni ez nian zera master egin, ibezera, bi pasaituen. master ah, irratik Bai, bai, bai, bai. <laughs> <gasps> Ah, ah, joder. ondo paute baina. Eh, ondo paute baina. eskapa, zer. Zer Ondo. Hmm. Ondo normal, egu? Baina, hmm. bai. Ondo. Ondo gotea. Ongi zate, eta ondo goti. Ondo gote, gizarte. Ondo, gote Ondo, ondo, ondo, ondo, ondo, ondo, ondo, ondo, ondo, ondo, ondo, Abai, eh? Eskuin aldakak izki. Baina? Aldakak? Eh? Ala aldakak? <laughs> Baina? Ondo horrepek. Bai. Bai, bai. Ni gutiat. Ni aldakik izki. Segule ez dira duki hola. Ah, ez, berra Baina horrek zoze aldatik. Zani, at, eh, galdeu berri belaune aldatik eta zemuz aldakia. Zemuz aldakia? Ondo aldakak. Ondo. <laughs> Iepa, ondo aldakak. Aldakak ondo. <laughs> Aldakak ondo. Ez da zuez. Hori kamiseta bat dien jarriko <laughs> Bai, bai, bai, bai. Eh? Hori eh? be jarriko niala. Hori txarra, eh? Hori kristen, eh? Idatzi jek. Eh? Bai, bai. Idatzi jek, klaro. <laughs> Bai. Nola idatzi te. Ah, claro, no la vaca, ba, me se tan. Claro, <laughs> claro. Se te, o sea, audi shoe. Hola, pin de pin, va ah, tu tan bai bestean ez. Hori, hori da, güey. Eh? Hori da, claro. Se está ya ten. O Twitterren, da Facebooken, da ya. Ya se hizo salido. Bueno, Eh, Zerrengo zaldi, eh, baina kontura bintxean zeatik ez nabenean zaldi. Ah, zeatik. Ez zite ondo ematen. Interpretatzia, beste ze jartzen. Eh, Osea, normalin txarra jotzea eta. Irakurtzea da, uff, ne hone minetik nahi zigo, ez diat irakurtzen inoiz eh, neutro batetik. Ez diat imaginatzen perton idazten nahi dena lazai lazai, hola? O, bueno. Lazai lazai, etxin eh, lazai <laughs> lazai. <laughs> Ez, azte ukaran, planipe. <laughs> Ez, lazai Etxin. Lasai, lasai. Eta iri. Eta iri. Eta Bueno, ba, en eh, imaginatzea, ba, pertona hori idatzi, ez? Zoze, da ero borrau. Idatzi, beste zoze, era pixka borrau, gero idatzi beste muru bat, gero berrez borrau. Da, estres hortan imaginatzea, da aldun mm. da zehatzena, da ja. Mine Ba, mine eman, o, duer bere, al, altu altun, ni mine batea nitsik, nitsin, baino, bueno, ba, mine batea. Arrazoi ekin Arrazoi ekin eh, bueno, egolanketan lanketan. Ego lanketan. Ah, ego bea, bea, bea bai. Bai, bai, bai. Bai, Eta bai, besti bai. egoarketan arketan. <laughs> Besti hartzuna. Bere zati hartzeik. Bai. Eta hor duen, ez bai ikusten, da tonilu ez bai aitzen, e, eh, denborak pausak. Hmm. Ez bai jo hor, adibidez espazio. Hasiopa, tekla bat. Luz, bai. Luzena dana. Ez bai. dakizantzat. Bai, bai. Hortzio, tekla bai. Errentekuntzat. Zer fazetan gaude? <laughs> Ja, kaso, Laudio, ara, kaldo... Ja, ah, grosegun, grosegunzat. Grosekuntzat. ez dakitzen grosekuntzat. Zena gros donostiko osoa dola. Eki donostia. Goi, grosekuntzat. zibala Da, hor, bai. espazioak... Nuzatek, espazio... Utsunia ezen, bai, hor? Utsunia, bai, utsunia. Utsunia... Egon berko likioa, ba, bat, bi, iru, lau, e bost. Bo, limite hartzatik, 6 zazpi. Ez bat bakarri. Porque jo nio nizalegi atau. Hemen zazpi bat utxuneo tartiz hartu ya. Mhm. Da horre egitea behan importantzio bat ezio. Zazpi bat txokari, ebitatzi. <laughs> I, i, motel, i, ez daue, otroik, zazpi bat Zazpi Atzai, nik nahu ez zite eh, lan izan zeba, baina usteat horreti ala. Egin nahu sentitzen ondo ez, eh, hartzen, hartzale ezela, hmm. ezela, eta ez, ez ad, idazle bezala ez. Mm. Beste hmm. adibidez, bazeukeek bere maila bat, zoi hau, maili ez ozizateatik. Ba, beha jarri iso, zea, hitz egitazten, da hor, bueno, adirazi lehikibek, izkik iso, gutxi Alare, ez tezin izten, konbertsuaz hori, erdir reala da nike. Nik gari eh. gaten problemak unitzen, baina, e, historiago baino lehen emailekin. Ni me zen da, ni chan chan charrego están. Están, no sé, güina. ¿Qué check? ni expresivo izen haien naiekin. Ba, ba de la joyería, eh, charrego. Es que ves mm. la tía que soy ingenua, ves la tía soy me están enterando, me están dando, me ha, sajera Ez mm. Hostia, ire mi leche tiesa, eh. Claro, y Ze ba, motiko no. I ultziko, i ose jarri, da buka ah. arpexe para jarri, da ya dana, or, ya tak, dana... Ba, igual, ah, que, la ba, hostia, eh, ba, eh, Ni igual, imagina, konberta esat dira gorrenean, eh, tipo batek, kontra, kontra, er, ne, irakurrenpen, ze hortatik, negatibo irakurrenean. Da, besti negatibo hartu zion, da negatibo erantzun zuan. Da, hola, ez? Minen bat elkarri. Guztu egun zuen aurre, a ber, ze puntotan joa jau zin. Hmm ze conversa xo klase izango zen hori. que se kizan pakea xo, eh? Zentzai gero alkarri itzile xo benak eh, fuerte, zama jau. Eh, fuerte nola la hitz bat hartu, idatzi da ero borrau, ero berri zinatzi. Hori denetza fuerte. Fuerte, eh, gero kalin, a ber, alkar bejute ze zentzai xo egen. A ber, etxe izen, eh, ebitau, o jute izen frentes, o jute izen eh, atzez. <laughs> Bueno, de repente, atxaka Kafien konsumo... Eta giat. Kafien konsumo egin ditxo, preocupat. <laughs> Iria, bai. gizartina... Eh, Kafien konsumo. Ez, ez, ez, munduen, munduen. Claro, lehen, jendik elditzuan, itzaiteko, eh, kafetxo bat hartzeko. Mhm. Oin, zemat kafetxo gutxi jo zare eh, sare sozialak daudenetik. Hor mhm. dato zea mhm. bat. Eh? Galderi, ontsi, ontsi, ontsi, ontsi, galderi, Hori esuan gertatzen, jendea, eh? kafetxo bat hartzeko gelditzen. Bueno, hori gehiago neskan egon, ez? Kafetxoa, gero kizan kafezara. Gero kizan eta gero brrrra. Eta gero mutile, gero ondoren eta kargatu. Vale. Parea, bollerismo, zara, bollo zehaguetako bat. Ah, ez bollera, no. Ez, ez, ez. Bollo normala. Orduan, zema kafe, gutxillo konsumitzea, zare soziala duen ez digen, da WhatsApp, signal, telegarren, dien gordetan, zen jar, blablabla, hori kafetxo gutxillo hartzeie. Faules, deitu ona. Deitu, eta zan. Sei, sei bat, bibi zazpi, sei sortzi iru. Edo zen kafetei. Edo zen kafetei. Zeman kafetxo gutxi jo hartzeia. Ez? Zeman. Bineskat, egize, bimakume. Bibru, nana, nana. Dato da kafetxuekin. Kafetxo eta hartiko dugu. Hartiko dugu kafetxo bat. Bai, hemen bai. zeman ni direkin, bat irekin. Bai. Eta Blerale da. Da, jun, Eta errespetu osoz, itzek erabili, pausue, dana, dana, Ai, azuguri, ez gutxi Ai, nik eitxo aizu favorez, jarriko aldizu. Bai, junda, ez tatzetu Ez que ez No, ez gauzatu. Bo, bai, Ba, ni konfiatzeko, ni eskotan dut zona. Da gero, da gero chuo. soja bauke. Ah, ni soja botazio. Es soja. Ekologio, ekologio, soja. Soja, soja. <laughs> Na gero hortik irulo bat ordun, ordu lobren Iru iru ordu lardenin <laughs> hori kafetxo hartzek. Iru ordu lardenin go papela uke. Temia tatxe. Go ude eskatia uke. Temia. Iru ordu lorde maden horretik. Ude. Ude. Ure. Azko dan kafia eta gero baso gaude favores. Ori. Ra, ude lan. Pero ya jugar de Kenin. Pal tiño lo batekin txasea, men. Espainetako txakendu, ti ti ti. Ki son <laughs> rituala de. Bi bi bi. Ai, Hemen, bai, legun hobi hartu nune. <laughs> ba, hori, ba, bukaik. Bai. Vale. da, hori asunto liturgiko hori dena, bai. ja jun berde. Azte Ixe, jun berde. jutu ordu, da ordu bai. atatze da ordu bai. atatzek. <laughs> Atatzek, itxetxek, eta aldan ondona despedi bertek. Da ordu, etxek, eure egoti baino, berretik iso itxen. Berretik, Ni nia honea esatiri, bu, bu, bu, ba, ba bi, bi, bu, bu, bu, bu, bu, ba. bu, Ordu bai. Ufa. hori. Eta? Ni hori pesatzen. Eh, zeo zeo hendek ez? Ba, eh. bas. Ah, ez bueno, zea. Gai honena, vale. Orduan egotiken. Ba, Blanketan, eguarketan. Ni kendo honetxan. Ni nere mien Bai. Bota iso bidez. Bai. Baina ikan gindu. Baina ikan gindu. <laughs> Fondun. Fondun da azalina bai. Bai. Baina hori, kendo honetxan. Eh, Twitter da, hau dana, kendo honetxan. Danak? Bai, danak. Facebook, eta hau danak. Ni kafe Eo, hola, zer iso hitzet jebenak? Zan, inbita isua. I kafe hartzeo, inguru eta arna, o eta arna, o mm. horra. Mm. Tema hori zetia, horra. Jun, bai. ah, alkarri. Adibidez, ba, herri arte, bi iru kafeteik, arte, Twitterren, hori Twitterren, Twitter, Twitter Hori Beste bi Facebooken beste Instagramenak, eta TikTokak, eta Toktikek, eta Tuketek, eta Tuketek, eta Tuketek, eta Zentzu eta Tuketek, eta Tuketek, Nik esan dekena gueltaute kafe txun kantidadea. Eh, gu gutxi gora bera emezortzi urte gauzkin txani, osteun gabetan, etxaitzen mai bat hartzi zuan posible. Osa, goizo baxa berroan mai bat hartzeko. Horien dela zenbat urtea, en Arakaldo, eslaudio laudio eta errentik entzaga. Beste emezortzi, beste emezortzi. Oin dara emezortzi urte. Oin dara goi urte. Ondik zare sozialak. Bi mila urtin. Messenger rango guan, baino ondik ene Facebooka daue gertetzeke zaudeanin. Leku hartzi zailoan. Osteun Osteun gabin. Tabernik beteta. Askoetiko taberna batin. Bai bukaude, guia pandemia horreko zehatan daia gure ondoren azkeneo kuadri izen gaitu guri betetzen segiu duna. Osta taberni gutzik geldiu dugu. normalen kuadri batzu ba, re, bezala iskutatzen jute joan da beste batzuk etortzen azte joan. Bai. Ja ez? Gu izen gitzan azkenak. ja jendi, ba, azare sozialan bitxartez daik izan dekan, kafetxo osedanak Eh, Oie, danak zizte esan dure sozialen bitartez. Mm, Oseia etzaudek, fizikoki, oseia angotuk, seguru asko, zen ikiztea bizitzen, baina angotuk, eh, zibernetikoki, elkarrekin kontaktu nuen angotuk, bakoitze bere etxin. Oie, dato, zenbat kafetxo, mordoa. Asko, asko. Ordun, hau lotzea beste kai batekin, ontxe bertan, entian loturia. Eh, Oia, alda, jode, txalo, loturia. Txalo, Bai. Beruan, eh, kritika negatiboa dana, dobela gordeta, eh, Twitter edo hola plataforma plataforma ta plataforma izan eh, zer hori plataforma ez zi hola hori beti filtza izan hori plataforma izan ankaste zeba plataforma i Twitter plataforma talda mam bai plataforma bai? jo izan da sari eh? sari dana eh baina gero zaude que plataforma eh aplica aplica jo zalda Aplikazio instalatu daukek, baina daukek servidore batekin da hor estruktura zio da hortiz itorre plataforma hitze. Ah, vale. Estrukturatik... Ah. Vale, plataforma. plataforma bat. Hola etxe ditu jendia? Hola etxe ditu jendia, normal, normal, normalen kale arten. Egu kali, ondi gen guztiak, konzeptu zarri funtzionatzen bila, eh? bai, bai, kalien da, kale arte eta kali no, ez ki, lengo izketiteko. Ez ki, mm. jazte gara honegu, eh? Ez? Kali gitxotan ez ateu. Ez? Ibel bai. Ibel lege toza baina guak jozagun, kale, kale eh, mundu mizigala eta kale hartetze mm, hau. Mm. Eta zaten nintzen? Eh, e, lot, lotura dinetela, plata... <laughs> e, plataforma hauetak, hauek... Ah, hola itxetie. Ah, eh, iba, plataforma... E, tio. Ni hor, lepo joitezik. Ola, eh. o sea, hola, normal, normal, impunitate osoz. hola itxetik. Ja, ja, plataforma bat... Itxi, da, natu litzen. <laughs> Nere gauzituk. Nah. Baina nola adirazi behar. Ah, puta mierda hmm. hori. Puta mierda hori. vale, Oye, puta mierda hori. Beste zea hori. Beste zea hori. Beste zea Paola edugo esen Eh, la hostia juna, mozite? Ba, Zer zea hori, ah, ba, ba, Eh, plataforma hauek, bai. eh, kontenedore batzu dituela, negatibida dina, zan dio, zan ez? La orduan, hor kabida dizeu gebek, kritika negatik. Kabi die? Bai, kabi ju. Kabi ju, hor bai, hor bai. Kabi mentu. Ha, ah, bat emate beste erik eizkiza ega, bai, bai. igual, ero zen, hola, ero zen ipazilau, eh, txar, zen, horre ozer. Baina, mm. kalin? Kalin ez. Kalin ez. Nola gutxe pasau zitek, bueno, eh, kritika txoa da inian gauz batena. Pertsona eh, bat. da. Nun, eh, leku bat. TikToken? Ez, ez, ez, ez. Kalin, kalin. Bo, kalin, no, bai, bai, kale bat. Kali bia jaz ala plataforma bezala. Ez, ez, ez, ez. Kale bat, kale bat. Eta... Plataforma kalea. Bate I, zei iritzio horri buruz. Eta pertsona horri buruz. Ez da izango ezenik. Bona, beste plataforma. Ez da izango ezen alkonian. Eta ez da, bueno, ondo, baina, bueno, hau hau ez. Hau eta hau ez tiatra Eta, ja. ba, pare bat, irurek, salta Saltito bat. Ah. Eh, eh, ah, bai, saltito eh? bat, ontsi, saltito bat baina nizai, baina ni pertsonalmente ez bat ez zer pertsona horren kontra, bakarrik hori eta hori, modu hori txite gustatzen. Eta alare ez, alare ez, ez, ez, ez, gisegi bezala guan. Gisegi bezala guan. Etzio leguik, etzio leguik kalien, adirazteko, ba, eguel gauz bat, zaila gustatzen, o, bueno, ba, pertsona bat, modu, eh? Pertsona, zilek, pertsona bat, izilik eik, eh, bat, taberna bat, izilik bueno, baina. Baina pertsona horrek guztoko baldimo, matia baldimo pertsona hori, ozea. Baina ez di, ez di, ez di, ez di guztoko. Ez di guztoko? Ez. Talara ez? Ez. Oste hori ja, zera usan dantzitzen. Ni ez nire dintzen do. Nire ustetek, eh, kale mailan, aurrez aurre, kritikia, erradikatzeko fantasia zela zoge jendi. Ne, ne paranoia, eh? Eta kabiu da xela kritikia, bueno, ba, beste leku batzutan. Plataforma. Baina hemen, ni, ez klaro, Euskal Herresen ja pasatze, eh? Euskal Herresen inun ez da egin kritika txarri. Horri, bazakia berrian idazte benda batzuk, ja. eta bertioan, ez eta baina zertako kritika hori disko txar bat, eh, beste bat baldin bazaukeat e, eh, txukuno eta ari ignoratzea da hmm, Ja. Bai, bai, bai, gutxi izan ditugu liburu kritika txarrak izan dinak, e, eh, ja. eta batzuk batzu zuen txarrak eta eurre eman da, baina olago oso gutxi izan ditugu, kontoteko. Mm, mm. Ez zio, Euskal zean e, eh, kritika txarrak. Ez zio. Ez zio. Baina plataformatan egon. Ez da, bo, ez da. Mm, ez, igual ez. Ja. Plataformatan egon gomot Bueno, ba, hori, hortik, hortik, hortik. Ni, eh, zagatik nitxo. Zaudek, pertsona hoge batu zaudek eta zea batu, e, eh, ezin dana zare sozialetan euskal zeako batek, ino ez du Ja. E, eh, ja. Zea, bai, ba, Willis Drummond bat, Joseba Belenu arretu horrezaneti, beste euskara puta mierda atzit, bueno, bera, ba. Eh, ahora, ahora, ahora, Willis Drummond, Joseba Belenor zartu zanetik, puta mierda bat Bai, hor momentu bat honuan, zehuntzan, ah, desentu bajoi ematzen bera, bai, nio ez dizate, ba, Willis Drummond atatzen dena, guau, wow, honadek e, beste batzuk gite hoben ara eta ze da hor zea da hola izen propisukin ez da hola kritika ze ai eh? ezin kritikau da luzo da na hartez publiko ki estibe jes el carre sautze eh? o el carre sautze ja eh? uniko ez sautze ja buru dromoneko <laughs> da da i bai da na sautze du teli ba ona ba, ona <laughs> da na sautze amre gendi mi nema tesiko es hori zenak Claro, me han dicho esto, Catalina. Igual, perdona, Ori, igual. Yo es que esa, auto yo yo una segunda entrevista de mercado, la mierda, veis, bai, ¿no? Que kasetak kasetaxen kasu? Eta arduan, gau, zarra, hau degizatik, sanoan hori neatik, eta hosti je, eta... Ez hemen hamen, ez pendiente daungo ze bat, txok, eta dek soziala. Erlaketa ez soziala? Ez soziala, mm -hmm. izan diat. Soziala zen, eh? Soziala zen, handez. Bai. Eh. Erlaketa ez soziala zeu. Mm Eta soziala, eta jende politikoek, hau, dana, izurrendik. Mm -hmm. Hamen txok, eh? Ah, bai, bai, bai, bai, agar. Ez que Ja. Ez que bitxez pari nuen. Joa, ez que zene, ba, nia nau, eh? Ni, ni gabezi emozional handitzez euskat. Ba, ba, ba, ba. Ni gai. Eh, ni handi jo. <laughs> ba, ni, ni bat handi jo. Enpesti <laughs> igueles. Orduan beiten berdik, vale, vale. Miguel Angel. Beitu maia. Nire gabezi que, bueno, antxo, eh? Oñi beitu erdi. Eh? Bihai jo, beitu nola. <laughs> Baina, bera beti. Nola, dagitik nola. Eh? Pentsa, sentit, eh? Hori importanti. Nun, nun sentitzen, nun eh? sentitzen. Dani? -hmm. Auran, aura, aura, aura hona doke. Eh? eraldaketa soziala eta politiko egin da, segurazko berkoek, eh? Segurazko berdik, politiki eta aldaketa soziala, Jende politikoa, jende motzak. Jende politikoa, jende motzatek. Jende politikoa, jende kontzinti politiko daugena, eraldaketa sozialan aldena, dola, -hmm. Etxe gira, ze... Femin... Igual, ez Igual, dana, dana, dana, dana, dana, dana, da progre rollo eskertiar, dana, dana, dan, dan, dan, dan, dana. Ez zo jendean atuik. Baten Ni zotxeat. Ni olagu nintzen, ni nintxean, maturo, ja, nintxeo mundu progre. Baina, ez da jendean atuik. Ta, ze bat atzor. Zotazun inesten Eh? Ez da Ez da Ez erraz bai. natula? Bueno, bai, gauzatzu bai. Ah. Baina, bizitze poste ez. Mm. Zer poste hmm. bizitze? Jende ez politiko. Jende ez politiko askok, ez danak. <laughs> Zer jende ez politiko bat, dagoena, <sighs> gauze bat, politiko ez dagoena. Adibide jarri bat. personat, mm, erri txiki, erri txiki zeru handi, errezildara zen bat, zen Ba, jute guen, bueno, hain pertsonala politiko dut, ez? Hori izalda, hori hori izalda, dimentsio politiko bat, ez? Behi tipo hori galdetze jo, i, zer dutze geraldaketa soziala, ekonomia zirkulara, edo alduntze feminista edo aizpatasun ekiz da? Mm? Aitze gizarre. Ezerre, txaik, ezerrez. Baina, puzkairik. Ez alda puzkatze bat hori. Mm. eraldaketa ez soziala gutxetxitezio. Hainbeste, jangatxik, eraldaketa sozial, eta rollo guaiek, eta rollo progarre feminista, komunista, zerk igualde, galdu indeun, mhm. modu ez politiko, batin, gauzek puzkatzeko, eta bizitze, bizigarriago. Arintzeko, arintzeko, goxotzeko. Arintzeko, eh, goxotzeko, e, puzkatzeko, <clears throat> parreiteko, eta bar. Mhm. Eta mm -hmm. politik dauken gauzek txarrena, politik zentzu, zabalalotan, hori dek, mm etzeok. horren antzezpena, Bueno, orain, e, jolasak, tarte bat artiko deu, eh, ordu lorten bat, ekonomia zirkulara eta feminismo alduntzalien artigin, dauer mintegi, dauer korro hauen artien, artiko deu ordu bat, en zeharako. Jolasak, tengo de, venga, hartu, eta espainolitoska, o por, bueno, claro. Zibiltze zinaten bezala. Zebaz ba. Eh? Zebaz ba. Sebastián. Sebastián. Sebastián Badiola. Sebastián Badiola. Sebastián Badiola. ez ba. Zebaz ba. Zebaz Badiola. Sebastián Badiola. Ah, Agertu egin zaigo. Gol. Sebastián Badiola. Gol. Iba, iba, badiola mm. abizen bat. Abizen bat. Bai, Zemarrena. Sortzi zauni. Sortzi arena. ni ite bat. Meni guiat, maiten. Ondarrontze badiola. Badiola ni bastante hori gurtzat. Sebastian ah. Badiola. Sebastian Badiola. Certa daitean. <laughs> Sebas va. Ba. Sebas va ba por Kulitoska. A ver, por Kulitoska. Bueno, por Ibai, hori bada que era aldaketa es social bat. Era aldaketa es social. Por Kulitoska ibiltzi. Por Kulitoska Explica jo, a Rente que voy a en por Kulitoska ibiltzi. Certan <clears throat> ire ume gaiste prenerabe. Bai. Pronerabe. Es prenerabe, ¿no? Prene, ire prene garaien. Bai. Va, mm, ba, bueno. Hori kontatzen atxun, ben baino esotan. Baina berriz kontatzen, mm-hmm. eh? mm, jende ba, berria bueno, jazartzen. Hanka eh, durrinen jende berria zartute, zartute, zartute. Ba, jolaz bat, harrapaketan bezala. Gu, gitxian, gitxinan, kutxora era, amar balaun. Amar balaun. Eta harrapaketan giltze gitxia, eh? ba, zorumon. Harrapaketan, harrapaketan. Eta bat emateo korru dozikoa, ba, harrapauer, ikutuen berrin, ba, eh, atzeti emateko ze hori, gesto hori besti eutzi eta pu, atzeti emateko. Pituei Pitu egin purdilen kontra, pon, bai, pon, pon. Bai, baina ez zaukan eh, kutsu sozialik, oza kutsu seksualik, ez zaukan. Mm. Zukostenteak igual bai, mm. igual ipe. <laughs> igual ipe. Igual ipe. Igual ipe. Iragazlik utze zian gortan jolazten. Abai, ah, eh? Da, ez zian ezaten. Ni zai honetxean egin zezan. Ni momentu zai honetxean. Gio jongo guan dirigen ahozian. Buah. Ni guztia desate. Gari, eh, gaur gaur rinde. Eh. Ni usteia... Etxaki bela zezan. Ni hola, ba, beti zai oten, jen. Ustea, ja, hori probibu, zion jolaz, hori... <laughs> Zai zai oten, jen. <laughs> Hori, ja, laste, hori buruz, hozi zango, bate mate, torri zuzendatxe, hori txez. <laughs> Eta, baino ez, eta onartute, onartute honuan, eh, bai, geldiek, eta bai, jolaz hortan, ja, erozen, jen, jolaz du. Uh -huh. Eta, gizonezko barri diltzeitzia, lor jolaz hortan. Uh -huh. Egin ze, esan bat, ja, ba, gizonezko gizonezkoen barrik kompartitzea itxale gauza. Ja, bestela, izan guke, perreu izan guke, o... o, bai. bai. bai. Ezka izko hori, bai. o, bueno. Bai. Antzeko zoze, eh? beste huelo, huela. <coughs> Porkulitos. Ba, jolaz hori jibiltze egitea, la. Normal, gero, ni gero, gero txuo kontenuen zean, eh, gero txuo, gero txuo. Ostia, gu horta da. Ja. Yeah. Oin inoesti jolaz teginean Gu sortu ginen da, gu horrein, jolaz hori, etxean horre, horre etxean horrein. Etxean trupo. Ja. Mm-hmm. bueno, ba, hori, hori, jolaz hor du ez, ze, baina... Jolaz hori izan guan, eraldaketa ez sozial bat. Igual? Eraldaketa ez sozial bat. Mm, bai, bai. Da gaina, jende politiko jarriko nahi hau zer da. Baina hori... O, soziala bai ez politikoa. Baina, eh, personal, personala. Baina, personala politiko ez. Eraldaketa sozial ez eten bukatzen nahi ez. Ez que politiko nahi hau dana politiko izetia. Ez ez, Normala, soziala badala. ez, ez politiko bala. <laughs> Ah, vale. Beni izatea da parte politiko, oin izatea personala politikoa bala. Ez egun, eh? Interpertsonala. Noa jun. Senti india jun bai joala. Anaskan ah, abarro hartzea bendik. Ah, bai. Eh. <laughs> Ez nik usto zitean esan dira, joa, ba, eskontzana, zela, zein izego ja olago beste aktibidea batzuk. Zan dira, bankoa jun da, esan, semeko batzu, man. Propine eman. Propine eman. Banko i propine eman. Hori hortzio. Komisizio pat egun hortan, gixo eman. Bai? Bai, bai, bai. bai, bai. Ez, propine eman. Amar sentimo. Ez, igual, oh. amar sentimo. Ai, bai. Baina hori hau politiko izan hori politikoa da. Zei, oi, ez kuestionatzen, tira ze. Bueno, gaur gara, eh, nire politiko eh, baina. Baina, momentu ontan, ez. Oi momentu ontan, hori gite eta tipo, nazkan hau, hankal ez gaitu politiko. Por kulo hartzen. Bueno, Ni, ni ni Ni kriston politiko. Ni kriston politiko, ah, ez. bai, zue bai. Nire bai, baina oi momentu ontan ez. Mm, Tehne bari ba. gite, ez izeten. Kolazin, hau kolaz, ez kolaz bat. Bueno, mm. baxo. Mm. Ba, hori. Baina zer kriston politikoa kreston politiko zarra, gauz bat. E, herri, batzutan dauden lokalak, herri zentrotan, Herri zentrotan. Bai, herri zentrotan, herri zentrotan. Herri zentrotan. Herri zentrotan. <clears throat> Zer, lokal batzuk. Bai. Dana kristela, da baron, mai bat, eta gero ba hor, zila batzuk, <laughs> bueltan. lokal hoxek, iguel, balo iso gehi be, e, ilin euro gutxi jota, ez da juk barri xo porre bateo, zeak, horko lokal txiki, zidio, garai bateo, dendazar baten, ez ez ez, de juk, lokal, mila eurotik, ora, zango nian, nintzean nola denda baten, e. herri askotan zaudek, ba, olako lokalak, eta hor kanpun jartzeik, ba, signa, zuko, signa. signa. signa. Signa. Signa. Ulertze. Hombre. Hombre. Ah, ah, hombre, ni, ze bat ah, Ni, ni, ez politiko nintxo eta ez, era alegre soziala. Signa, dakikio. Signa, ze jarri berdeu. Eh, signa. Ze hostia pasatza. Hor jartzetxe, signa batzuk. Bai. Eta, kitxoi. Da, inor, inoiz, ez dira, hor barun, inorre. Baina, ze zane, politiko dila? Bai, oso politiko, jo. Partio politiko batzun, signa. Batzuk, zeinenak? Ezin dira zan. Ese kritika ez inden Ez. Zeba? va. Sin eso. Es que usted vi bi baina etxe seguru. Se arriten ikusi Ez Es zer no sería nadie. Es esa se arriten. Ikusi Eh, la Eta juk herri zentro eta Zapatio bat ene duk. Askojin ez zentro. zen barrun masen, o sea, mai vacío, vaya. Centro, no hay cosa centro. Vacío. Ah, pero centro, centro en ah, Digo bilduna nego kanpun. Sí, ah, no, bilduna es bilduna de es. Ni asko tiene bilduna ah. de Ni ni es. Ba, ni eixe de ikustela mai bat kanpun, intzekule dinu ustetan da ikustela, eskaparatin e, eh, bildu, eno gero, ate txiki bat ziok, eh. handi barrun bai, ordu zozti atean jartzen, maixi? Ez gero raru, ez? Eh, Hose bueno. ezi hoi zindu Euskal Herria bildu izeneko erakunde politikuek, zauzkek, olako gotzek, eta hori de miele izan ez dut, eta ez dut, nik esan beretetena. Claro. Mm, mm. Porque ese ese ni Y dan igual a bai. eh, bai. usted beste da beste partido te va eh. Sí, te gan. Es que chai zauke año zauke album, bertan beago mm. batzoki bai, pegaute, batzoki digo. Es ni usted da la. Batzoki ze baso. Debildu. Eh, que peno a sus que colado este eh. Bai, eh. Baño, album de eh. ni Debildu, Debildu. Hostia, Bildu una bueno, Ni Debildu, mm. ba, Debildu te, o sea, Debildu. te como Debildu. Debildu bildu ikusitxanik, hola Eta bai, zena eh, kristelak eta zer batzuk. Eta zera mm. zertan. Raruek. Oso. Hori hori politika dies. Bueno, hori ba... garbi guztek hori politike. Hori barrunda, barrun da jarri Hori, Hori hori nahi dianekin. Ekintza bezala. Ordun zuek. Enzule ok. Kontesteste. <laughs> Ze bueno rico de eta igual beste partido batek bazauke, eh? A ber. baina de bilduk bazauke. Ordun de bilduko zara jo, aizu, aizu, ezu. Amen hartzi baldeuet. Ez libro Mhm. Eskaparatin. Erretzen. Baina barrudek eta igual. Ba, nioitzio eta. Ja. Baina barrudek. Horraia. Horraia. Horraia. Horraia. Horraia. Horraia. Horraia. Horraia. Horraia. Horraia. Horraia. Barru Ba, bai. Ondere ba, gauzatzu saltzen, huel, ba. Belarritu batzu jen eta Bai, bai, saltzen, jarri. Bai, bai, bai. Eh, eh? Bai, Bai, die. Mutilien mutilia, Mutilia di. Dan bai. eskan kasun, ba. Anka lurrin, indiko eskaparatik. Anka lurri eskaparatik. Eskaparatik <laughs> indiko. eskaparatik Ostia, izango eh? izango bai, Ba, ba, ba, ba. eta, bueno. Ba, izan eta, guan. Debil du. Bueno. Urrengo pausu hori, eh? Urrengo pausu. Urrengo hori. Debil duko eskaparatik bat indiko kalurrin indiko eskaparatik ba, indiko Debil du jepiei, ba, mentxe, botatik alditzek. bat emate esango zen, ere ustez, ba, hori idau nahi zingoan, transparentzitzen, ere ustez, pero siento presentzi bat, fizikue. Sí, ba, hola goitzek, hola botu goitzek. Ba, hor, derbente, bat. leku bat. Sinergi <laughs> bat. Hori, nola entendio litxe, hori politikia, hori de politikia. Ah, bueno, guz, ba, zegeu. Bueno, hori hor txok. Bueno, bai. Bo, deildu jefi hor elgoi horrem zidek, eh? Bordu, elgoi horrem zidean, elgoi horrem zidean. entzule bat eh, finak, eta, bueno, esan, i, za, am, a, amonte, esa jok. Jefi, eh, nadie. Bai, bai, bai, ba, de Bildu, es que aparte tiene el blanco, Lurín. Oh, bestia. ¿De zein señores ricos Aixetan. Jo, ba, oso pila egiten gaur, eh? Bai. Bai, tik pila egiten Bai, natu lezarra ez, baina. Natu le... Hori izte gure pelana, hori izte gure elburua. <laughs> Horregun, eta erdat dena txuan. Hau, txai da, no, no ez? Igualde. Baina horregun, gune, berri ze, berri ze, berri ze, berri ze, Ze tipo? Ba, zon gizon talde bat, e, bat egu eloko txin iruroi, Zer, beste egu laro Periferiako baten, o bestela? Ezin dira desan, erriten nuen. Periferia entzan nuen. Zema gauze, zema gauze ezin ditu desan. Ezin ditu Zer ego fallu, eh, hauen? Ba, ez, eh. <laughs> Gezurre zaiu. Limitatzen atxo. Gezurre zaiu. Jo, ez que ja, que gezurre zaiu. Ostia, ez que prati galtzen maia ben, gero, berreze usti zaiu, gezurre. Eh, bueno, vale, esan, Eiber. Eiber. Eiberko tabernaten. Ni periferia no. Tar, ez tarda, tarda centro centrigoa. Ari centro. Euskaldune. Eiber. Eiberren tarda euskaldune. Balda. Ya vamos. Quiero que surcha rai. Euskaldune, euskaldune, Eta zan talde bat. Eh, iruroi, dalaroi, tarte hortago. Ne tipo. Bai, bai, bai, bai, ior adibidez ondo. Ni, ja. Ni nor natxoan, eh? Ni talde horren barron, natxoan. Beatzi jate faltete. <clears throat> Talde horren barron, ba bat gaixo nintzen ni. Oin jarri jena txoa, besti tente zela zela. Eta <clears throat> bat ezen zian, e, bueno, guztu, likitzeko la gizon bat egin poratzi, eh? Zarrena ezen zian. Zarrena. Bai. Zer bat ezen? Eh, mm, ba, ba ez nizan honean, laro bat, buhel ba, ez, baina esker txarra nahi, ba, adei matatia horra txarra nahi. Iruta maoz, laro tartin, zan honean. Iruta maoz, tartin. Bai, da, la, la zaita presko zan da, han ah, jendien etzuan hartu, la... Eibar, Eibar. Tipo zerixu, gara. Eibar gizten nibela, eh. Sí, sí. zerixu, tipo zerixu, eh. de repente hoy soltó, boom. Eh, gizonezko penizo bat. Gizonezko bat egin proba bizena, hola, zoz esan zian. Bara, hondik gara izan, ok? Hoy izan zan, hondik gara izan botei? Tipo, ba, ya... Etzite gortzen, hola. Ba, hola, ozea, esplizitu ez duan inzen, baino, bai, han erten zian, lase armasotik batzu pixket, nervoso esan joan bat obi, Baso más puzkau, bate mati geroi. Ez <laughs> ez baina inbeste. Ez un paso, ez un paso geroi, un paso puzkau. Kinka larrian. Kinka larrian. Kinka larrian. Baina, kinka mo. Ni ustean, han, eh, gaztena etxana, jarri etxana nerviosunak. Bai, eh? Zentzuni bai. Ze ba? Ze mo izan ire barru? Ni, bildurre mantzian, vulnerable ikusi nela gizona. Hoi zantzian da, bai, eh? ena izan, ostia bol, bat amate, zepokai emozioak, hane ozer pastatzen zegoan. Ne burun, baina, ba, anatxe pasaban, ne ozer. Na, Jendi normal, normal hartu zen. Kamareri eparre fisket, bizket. Arra baina parre jatorra. Ez parre burlia. Burlia izo anon. Arra ezin Eralda soziala marrun zartu honean. Bai. bai, eh? Bai. soziala. Ez bai. O ez soziala. Ez soziala. Ez soziala. Bai, bai, ba, ni zantzikan behin eh, zaharretxo bat la nahi un bateu, indela mar... Utsillo, pos bat urteo, ebea ikusi zula, toka ikusti, atirikite, <clears throat> barkau, laroi urteguk bizi uste hiek izan daku, heterokoiek, maguma egin izkonduta erana, atzetik ematen. Ikusi zula? Bai. Nola, nola, nola? Atzetik porkulo ematen. <laughs> Baina korrik edo hola hau ebezela jola zinez? Ez ez, ematen. Ja, Ematen, erreia esati zeuet. E ba, ez ez. Tolosan. Aha. Uh Ra, ra, ra. -hmm. Antxe hazi, claro, antxe hartin, i, premio, eta pro. zun gizki? Da, ondo. Eh? Gero ze pasagoa, no. Gero Ja. Hortan harrapa izten. Mm-hmm. Mm Milo. ja. Hortun ba... <clears throat> Ondik gizpantzi Esan, gizon horri, ba, ba. i, lasai. Ba. I, lasai guztu. ikusten, eh, gogin zaudanik, baizik, eta hori botazian, da, tipo, lasai. Engalderatik gehat. Eh, hori orientazio sexualak bai, ez? Hori nire orientazio sexuala da, makumitako, eh, mm eh, orientazio mm sexuala mm, aldatzi mm, zeok. Bai. -hmm. Juta mozturtigin, juta mozturtigin, bueno, orientazio sexuala da, bueno, mentze bolara, teako, bravo, mm -hmm. txea, o... Mm -hmm. Sexu aldatzi, larri urtigin, ze, ze, hori, ait, aitu, aitu ez zute, porque zan indiet, bazia aitu ez zutela, tonto plantik ezin, aitu ez zute, ze, <laughs> hor barun zeite ez zute, borbutzea aitu, zeite ez zute. Zer, diferentia, kasu eh, hipotetikoa, ah, imagina, bat o benetan izatea. Benetan. Ez, benetan ez atie, ni, ni eh. Laro urte, lau eta bi. Lau eta lau igual. Ta, zer zan bello. Zer hola alda. Hori izango xanik? <laughs> Ba, e, hola alda. Hoi, hola alda. <laughs> lau eta lau Hau, ni eh, oi amen <laughs> ez politiko. <laughs> Ulertzaldek. Ni oi amen momentu ontan, zailuen parte ontan gaina, zailo osun. Bai, ez dintxo politiko. Zati bat egotzu Zati bat eh, Zati bati. Zati bati. <laughs> Zati arti. Hori ez. Hori ez. Horrela ez mutiko. Horrela ez mutiko. ez Eh, ¿he dicho político? Tardun, político, bai, bai. Bai, bai, bai, sexu aldaketa, genero asignazioa, bla, bla, bla, esleitu, bla, bla, bla, bla, bye bai, bai, bai. Claro, claro, claro, autodeterminazio, genero, bai, bai, bai, bai. Oin, en hecho político. Entonces, eh, ni veo. <laughs> La otra es Y y Hori político hori Rata, es político, eh. Oin, namusela de, eh. Ni La otra es que. Eh, <laughs> Un chimber de Chavales, Baina, bueno, txoa, eixe. Horre zango, hori zango xoan, da gero, alde politiko erdongo zena. Da zango xoan, lan txoa, motei. Da gero, baino e, kara izan hondik, eh? Karo. Eh? Dana, pertsoni hola, eh? Pertsoni eh? ni, na, esto, ni, nortasun, zebat, espaldi eta galbe, ni irnau, irrista Hontse, aldo da irristatzen hau? Urren beste irristatzen hau? Tan egin ez fil jau, teta dut zonik. Horretin itxo. Ba, horri nore izateat, eh? izateat. Horretin Eta hola gozaiala, egin zaitez boiera, ah, horra bat eslogan, egin zaitez boiera. alda. Bellera da bide bakarra, bai, hori daitu denetxan. Ez, baina bestia, egin zaitez boiera leko askotan da. Hori, bera, ah. Eh, posible de, gola, politikeko zeha hortan, hori sartzek. Ik, erabakitzea, eh, boiera... Egin zaitez boiera esatia, bezala. horrek esatia, bai. esatia, bai, rollo bat, bezala esatia, bestia... Dizen dagoela homoseksualidein rollo antzeko bat, esatia, bai, Osea, bai, leikek, i, bihurtu hai. Ni txeat, ni izen duer, nahi tere Ni, ni bollera egiteko bide luzizak, <laughs> eh, lehenu gase, zabaldatu berko niki. Iba, okek. Okay. Takiero bollera, eh? Kiston luzio, eh? Ni oso luzio, berko niki, zeu eta gero bollera dira, tu. Da ire, da lan, ja, txorraik, ez. laro, <laughs> ja, laro iba turten jartzea, jo, txando. <laughs> Bai, ni ne lehenko zelulia iru urte zeuskik. Na, hori ale. Eh. Nola, izan txan da. Azan ah, lehen. Eus azpi urte tibet zelulare galdatzea aldi batxo, ja, ez da. Ni lehenko zeluli mundu enten, pasan, horre erantzen Jaio ez, baina Bai. Morro esan dik, hori posibila da. Hori esan dik, ez ez. Bai ez. Da, adibide jarruiat. Mm, bota. <clears throat> Alkatxofak. Alkatxofak, nik lehen bat izan Da, ez izan, ez zitan guztau. Zitan guztau, ez testuria. Zitan guztau, gustoa hori ere ez hola, baki uste, jandaltzate zeula, katxofak. Bai. Bai, bai, bai, bai. Baki uste, espeziala ala. Igual zela ma txof, atik izan, txof, txof. txof. Katxofi, itxuri, kolori ere etxitean guztu. Etxitean guztu, ezer. Etxitean guztu, ezer. Gaur egun guztu da etxitean, katxofia. Bai. Hola. Vale, hola den, nire ustez pertsoni hola dek. Baina, on, aldero ezka jartzen nahi. Ezate eh, xo, eh? homoseksual bati, ezate xo, baten, ezate homoseksual bati. Praizaren eskakin, ozera, batio, praizak mutu jekin, ezate beste jene. Hori politikamente guztiz, eh, Geizki ikusite zeok. Igezin dio moze zoal, gehi bat izan, porrazen eskagin, ostiak janita. Bueno, akaitea, eh? Zeun zen, eh? Ba, eh. Bai, bai, bai. Normal engaña hote juk. Ez. Nola ez? Ez. Nik zautzu txat, porrazte benak eta zero. Nik zautzu txat porrazte benak. Baina, nire, jaio baino lehen... Da, eh, gaiz izan gehiat. Nere ustez, guirurok, kantida da jatik zengo gangero baino. Bule lehen un proute, ba, egual, asko txua guztu. Biaro... Mm, Iru aurre, hm, ahi huel, zazpi. Zortzi, behatzi, Zortzi, amar, ja! <laughs> Eunda boste <laughs> eunda ez. Nizete, ama bosgarregun ja, gauza alde Gustau. Ni, ni, baina, ni, baina, baina, ordun alde batea zeba de zuzena da bestaldea ez. Oba, hori ja... Zeik di... Bestaldea ere, aldiz, da... Nere ustez, bestaldea ere funtzionatzi, bel, bel. Ah, kont... Entu gero eguel, ba, aukera, aukera holko guan, ba, nik egin sustatu izte, hau, hau baino. Ze ba, a be, amo tal esproia dela, ahi. Eh. Ba, zaila, zerta, zerta, zerta zene, ba. Ba, txea dundi erten duene, baina, ba, ja. Da, ordun ba, bueno, i. Zenek? Hortzi hori. Prai berga. Na, li, nahi zinezko, ahi. Da, bestik nahi, zimerdi bat, jorri galek. Zitu horreza, da personalki... pertsonalki... Txai. Baina txai, nik hau ze, lehen noa txistana guztietan egin guztia jatziat. bez? Ez beti, baino... lehen gizki bat zenean egizea jaten. Hontzu gizki. Ah bai, ah bai. Eh? Ni hondo bat Ni azkazkala egin... Azkazkala mozten lehen hotu bat egin baina. Ah bai kisten gero eta berez handi jo Ostia. Amustu errazka zara, amustu. Umitio, umetzerenak, umetzerenak. Umetzerenak, zartu eta umetu. Umetzerenak, umitio, gutatzen, umiak azka zara. Nio, ondik gara horrein joan baina, uff, zartu erdi. Zati. Gero jarri jarri Ping! zela sentitzat. Ni zertan bat zera, zara, azka Mhm. Ibili motei. Eroi arte. Bai. Trabarte, eh? <laughs> Ja sala metro bat, ja sala gain. Za duarte, eh? Eh, imagina te galdatzi, aldaketa, aldaketa. Pero garitxo ez ezela askasa lesa Bai. Mhm. Ori jartzio. Aisa. Askasa la ta arbolatan bizitzen hasi. Ze arbola, arbola. Arbolatan. Ta bata bez bizitzertzoge. Es, baño, bueno, visita. Y lo que yo iba a hacer, al lado del árbol. de estar. Eh, Nere ustez, lau lagun bat ez zatek, kafetxe bat hartzea galdiz, zatek? Tiki, bai. tata, tiki, tata, eh. eta zatek, miel, kriz egin txok. Nere uste ez aldak eta bizitzen. Eta egizat dira. Bale. Ez kazala, hazi? Ez hazi ez? La, azten? eta Arrola da bizitzen. Aldak hori profesatu zen, irela daunei, kafetxe bat. Kafetxe mm. bat zen egin zemitartin, kafetxe bat. Zor japotat gero, aurrit, mm. zehar. Nola, ze, ze, ze, nola derivako luke, kafetxe mm. bat aldi horrek. Ni arbolatago ez dira ikusten, azazkara luzetzen lehatzina, Bai. Interesanti dut izte. Igual bai, ez? Bai. Baina hor konflitu hazeo, jo. Gata eski zeo egin. Eh? Negun mintzet Ah, Gata eski zeo gineta egin. Ja. Zer esko botak. Kremaera botak. Be, honesti jakit jamaten. <laughs> Ni me Ilusio gat. Y Lucio te maldime, Harry, baño, baño 20 segundos. No eh. No, Harry. Y Lucio te, venga, sí, sí, sí, sí. Ese es 20 segundos. Me llama. No me nada. Vos. Ahora una, ahora A las Aspaldi, txuribeltzeko gota gua. atana batea, zela argazki bat, antiule, antiule Eta, ahi betiko parka hola garri garri gizonezku eta... Ia saltzitzen. Ez, ez, ez, ez. Emakumezkuke soñokito batekin, eh, arpexek garai hartau bezala. Baze garai da. E, eh, koloritza guan Ja, Txase garai da koloritza guan garaikoa. Arraskixe gola oso zarrak. Vale. berrun urte? Berre eh? eun, ez? Eun. Txoyo, eh, txoyo. Era ya está. Era hoy eh, maño Satarro o Erro. Satarro. Satarro. Garai bateko arpegia da. Satarro doan. Satarro doan. Es interesante eh, de Gorko Begiye que ni gusta hablar. Bueno, es igual de. Sí, sí, ba, sí, sí, sí. Ba, ba, eh, hola. Eta done hostia ahí. Oh, eh. you on dule güey. Na claro, oña tatzi suena arkas da. Gu, yo justo contra Gu, eh. Gu ultramoderno. Uh, ba, bat etxea ze, kreston zapatoi egin, ba, besti etxea ze, besti hili moztut etxea nola, bon, dan antzeko zauke baina, gazte pille, eh, baina, bueno. E, itxure oso oso modernu gu, ez? La última, la última. E, baina, garai hortan, la última da, da, ni? Mm -hmm. Gorra etxe pentsatzen, gorra. o. Da, hemen di, un bat urtea, o, gu hola ikusi batxi, eh? Puh, parrein, Antik, Parre. Antibaleo parre, parre, parre, antibaleo eta zatar. Zatar, zatar. Zatar. Zatar. Zatar. Eta gero gero gero gaino periodiko ki, ze ontsa ombrerak inoen gotu danak. Eta ze bai. urtetan, handi berrotamar urtea berz ombrerak inoen gotu, eta horrela bultean gotu, eta... Eh. Obeste doze ezatuko, eh, eta... Obeste bai. doze ezma, bai, eh, Kurioso zemak. Bai, baina, orduan, ezatik gani, jo, hostia, jendi parre duen, baina, i, ondara, oi parre, gure, ezea, gure, Maman, etxien, ze azaukera mueble pute horiek, lehen gozarra mueble pute horiek, eta enpapela haute eta, bua! Etxieta. Eh, Izala izkonturatzen, nik gara hartu mitzen hori izango zela iretzat munduko behar zein normal eta eta eharrena. Eta onik ikusteak erena, eta itxi da dauken bezala, mendigen eta parrengo dela. Eta nola guizti zegoen etxe puti hori eta tristure hori adibidez, mm. oingo etxe dana txuribeltzeko aseptiko mierda hori egin, mm. parrengo bela, porque horren aldako eta berriz kolori zartu behar, porque gintzo koloreik, mm. oin dana txuribeltz eta dana erropire txuribeltz eta kolori galtzen nahi eta kaltzetin txuri egin eta oinetako zeakin eta bisket eh, modako taldi izena baldimaek, ba hola jantzi berdek eta etxekia ze, eta oindola dela Eta orkateile gutxi, eta ez ze, hori parrein be, parre, baino, oi urte baino lehenu, parrein goiabe, eta da tana hola, e, eh, goi, bai, bai, guzti bai. indi hau pentsatu. Zer gu antigu, etorkizune jo. Gu antigu tu. Gu antigu lehago jo, on jaban hau, baino... Ia on Baino, hori, ba, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Puf, no, no, eta no, atzatu, eh? Jende atzatu, eh? Humiltazen puntu matei. Proteina atean sinizte zean. Ja, proteina ez di esistiuko. Ja, beste klasikoa zean. Eh? Mm. Eta zango ja betzak egin. Eta bai, lengua hori bakik, ik proteina eta hola goze. Pua, ha, <laughs> bai, ha, eh. Ba, gara jatako zea. Ba, gara jatako zea. Ba, gara jatako zea. Almidoi, gara jatako zea. Ba, gara jatako zea. Da, gara Jute, aldatzen, terminologia, nomenklaturia, ah. itxurie, etxiek, erropak, antzekinek, tatuajik, eta dana, dana. Bai, bai. Yo está todo gratis, vestir para engo, ya ve, amigo, otro de tomar usted. Vídeo 7 se ven. Hostia, vídeo aquí. Tintia Salini. Lo descubrió que está, está, sabe. Tribal tatuaje con sobre esquizarte yo. Va, va, bai. Eta claro, a ver, escucho yo, tinta receta una Salin. Da que te un corpuchín. Así ba, ba, te nos asunin. Ori que jugan salten. Pues sigue, no la sigo en yo. Eh. De estatua de ingeniería, de sala que entienda, bueno, ah. ondik quisiera, bueno. Ba, mm. hori ba. Ez arrotu, gaztiek, zarrak eta da, da, da, beste anak. Ez arrotu, gula hostia ditugu eta lengua atzatu dituan. Iaiz, bilerko atzatu da. E. Hmm. Punto. Hmm. Eta hmm. ez zuz, albo ez gu alea gaituk ja perfekzioa bezala, gu ja, la hostiak izan klarida izak gau, eta lengu da dituan, aspaldik guk, lenguek, lenguek, baina, guz gaitu lenguek, baina, i, lengu izan guz. Ez dira garrik itxurri eta hola. Ni guztia eta hola sinismen bat bezala, geneala, lengo argazki hoxetan ikusten jende hori dana, tontu o izan mazen bezala. Bai. Nola, jendea... Ah, ba, tontu, tontu ditu. Tontu ditu. Bai. Gutxu zaia, zaia, hau etzakia. Ba. Guaine. Ja, e, eh, pfff. Zaia, guaine. Gule pozak egu. Gula hostia ditu. <clears throat> Gula hostia gaituk. <laughs> Hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori Eta irutzistek, gero zan eh? Kolorei ez ikusten argazki hortan, kolore pero chuki el tinsalago baño bai espresixuek eta kolorizo ke dela a ver gendien arteat <clears throat> bai igual ni ni konia ahora ikusti bai eh le nuo soriontxu joala o sea joala es fresco ariño eh atualo, lo esan gaiau da oin un guarcas que segue el paseo que ve coloria baño arpeches la luna no la antes dori Arpe egitzeu da. Ez, oinguek, oingo, oingo, oingo, oingo jendien arpexek, egin beste lez posaudi be, argazkizetan, azea, ja plastiozko arpexe mati. Zer, ja, danan zaki ze arpe nola jarri erden, nahi fijatzea ez, gaur egunak gazteatzen argazkizetan. Guri huelen beste etxu ikutu, baina horrein gazte, Jose, de gente en activo. Orrintzian Instagramen ta kontu batekin intzidan eska batenekin, eh, arkaski pilo bat hartu da dan elkarren seia jarri eta tarti gola Bai, bai, eskori ji, be. Da ordun taldin da honin, arrasak bakarrik honin ja jende hori batzakik. No da jarri hor. Pero ordun taldin da honin ebai, arpi hori jartzei. Taldin ja ez zego Hm. Porque este lecoa te dice ordun. Hmm. Eh, mate be eh, robotak, robotak o mintze kolore etzio, zio arpi hori. Ez zio Bai, kolori bada hola... Mm -hmm. Dronak. Dron... Dron batu. Dronka eto atei. Eh? Ah, dron dute. <laughs> Dona dron dute. Dona dron dron egin dugu, eh? Dron dron. Bela dron. Eh? Ba, ba, ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Nori, hamen ditu horuz emote zen. Habit dron nahi. Yeah. Generación dron. Bai. Nori. Dron da. Hamen ditu bezarka da, bai. Dron ba- nahi. Aitzen nahi baldi, bai, eh? Dron nahi. Mm. Oin dala egun da... Dronkilei. Oin dala egun da hori urteo jende horri. Aiek, ba- bakarra... Aitzen egin baldin maia. Bakarra bat beste, bai. Nei ustez bakarra... Bakarra bat... Eo beste, eo beste, Bai. Nei ustez bai. Bai, bai, bai. Beste ezea horietatik. Zorkata, mendi... Eta gu konturatze gala. Bai. Jendik ez, oin jende txoruzio. Txoruzio lehen baino egin txorue. <laughs> bueno, gure... Txorue, porque... Atientzat, atientzat, kafetxo bat hartzea gelitzea azte duen buruzuri zene, txora izi guan, eh? Ba, bai, bai, bai. Baina bai, ez nola, de degeneuta horren ondoren ze etorri dan. bueno. baino txarro, behaile kritikatzen zen, hori kritikate guan, kritikatzen guan, egun no kafi hartzita. Hore batin, bai, egun bai, kafi bai. hartzita. Oine kalea. Eta bazaretara kafi hartzia. Hori ez duen itxok. Uh mhm. -huh. Bazaretara tiki zen, bigolen dala urte, iru irute, zera, ni kontaintzi bek. bueno, Eh, ba, ba, ba, kafe hartzi e, eh, tegu buru zuru Kafe txoa da hartzi da. Jaitu txoa da. Baina gehot horriana, ba, biti gozerren ez. Dronak. Mm, dronak Zer, aletik. Dronak aplikazio Dron da, dronak. Eta, politiko jarrete. Mhm. Arte, indi, ah, ah, aldain dere, Aldain dere, no? Aldain dere, no? Baina politiko, no? Politiko, no? Bai, bai, bai, bai, mm. bai, bai, bai, bai, Ze. Ez, nik gustatu aldu nau, eh? nau. Gauz eh, batzuk amen. Zeman, eh, demora gau. Gauz batzu esateko. Bort. Baina bueno. Ze, jarri zekantua. <laughs> Jarri Ez, esan txuek, esan txuek. Esan txuek, a ber. Ez. Esan txuek. Ez. Ez, ez, ez. Zer Zer Zer Zer Zer Zer Jarri zek. Zer Jarri zek. Ez dira Zer nahi duzte? Zuek izan zen duzte? Zemen mora falta? Lau minutu, esan ez da. Jarrize, jarrize, jarrize, hogei segundu, hogei segundo, minutu, minutu erdik antopute hori. <laughs> Berdia, ote? Zer nahi Ni berdia, at. Zer berdia? Jartzeko, ostia! Zer! Ekiti mor! Ez, ez, ez. Basta egin bazar. Eh, bueno, esantzidek, entzule batek esantzik, atxu, Ibetu, betu jarbeira. Entzule bat magazin, magazin, magazin, magazin, magazin, hau dala, magazin, eh, Da bela izan semiotiko. Ez? No, bueno, bai baina. Hau dixo zantzi jamen jo. Puta semiotiko. Puta eh? Puta <laughs> Hau de magazin puta semiotiko. Iru puta semek, mhm. irurok. Oie, yeah, bale. Puta gaituk. I puta semia Ni bai. Baina ez amak inzai guziak gula eh? Ah, ah, ah Ni neu. Ah, egu izen. Ni neu neu ez puta semia. Ah. Baina ez amak inzai guziak gula. Eure burue puta puta semia Ire E bai. Baina ez irama, irama. Baina nire ez ez nago, eh. Ibaiz. Baina, No, Igual claro, Ez da politikoa. Ibaiz, oindaz da politikoa. da politikoa eta bintzat. Ah, ez, nela un puto semia. Eh. Arra, eh, ez? Ez arra, eharki aliz, eh? Eta zer da hori, ez zau esan erik. Ezan berriz. Ez tek semantikoa. Ezan berriz. Nela un puto semia. Bueno, bi horrengo aldiz hau tardiru. Claro. garrengun, hau tardiru. Hauz garrengun, hau tardiru. garrengun, hau Erroek. Hombre, hori, amaz garen nien, oto zartzek. Eh, eh bai, oto zartzek! Bai, Azko zo, oto zartzek! Ah, baino, kantzon txilo ipe, porkulituzka. Normal. La ire atzin. Hori, hori. Claro. Vale, vale. Iba, besarka da, mendik. Entzulo eh? horri? Entzulo horri zein da. Ez india <laughs> esan, zantzi for. Ni izatize guat. Ez eh, eh, ba, ba, izatize Ez izan esan. Ez izatize Ez izatize Ez izan Ez izatize esan. larri. izatize Jare, ah, bo segundu, hostia, hostia. bo segundu. Ii, no, no, no, Azkena, azkena, azkena. segundu. Ez que... Venga, venga, jarza. Amistadi txik. Bo segundu, eh? Kantu bat, bo segundu. Bo no, guaiu. Bost. Urrungo urte arte. Zer urrungo... Zer, gana, eh? arte. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, Hain, bo segundu. Iga, intzek. Abukak ah, bai, ez? Fondu bueno, este, ba, este gazten, este Bi. Ez, kantuna tipo nahi. Ah, famosuek, gure programan. Ah, ja, famosuek. Bueno. Eh, ya está. Bezarka mendi zu ondia. Bezarka mendi zu ondia eta bestia txigitei. Eh, alain Ala txixe, bezarka txixe? Ba, Eh, <laughs> bezaten bai, bai, aitzen, ah. eh, hau jarri horra zaban, ba, jode izu Punto. Punto. Zezan Ze zan berruan. Ez, eh, tema interesante hau, eh, bai. Zein. Eh, zer lan, zer lan postu, zer lan dituen zuentzat, desduinenak. Duine ez dinak. Eh, Ala engo jauez. Bai, ba, geixi. Urrengo naziko baituk, desduinak, desduinak, desduinak. Lan desduinak. Lan desduinak. Venga, vamos ahí. Venga, ondoloin.